ڈa t'i ʰa t'i ʰu t'i ʰat ʰiʰa tʰi ʰa ʰa t'i ʰe ʰat ʰi ʰu ʰa në ʰa na də ʰu ʰa ʰu ʰu kɨ ʰu ji sungi ta la pa si ni ki sungi ta long si yin go ku yin go go dung o je dung o dhugo tang ni ta dung o dhugo tang su ni tā kī tī dāi sōng, tā kī mā sōng tāi tōng yé. Kī mā sōng tōng tā tōi sōng sōng tā lōng wā chī gōr mō chārī, gōr mā Tā tā mā chā tā, kā じゃあ、じゃあ、に、キャマダのお兄がせいと言いながらも持ちてててよかった。僕もやって思うようにしてよかったんだ。

hev ka ma kang na kyanpa nye sanga ruwa ti. Seri ser tsui ma zi na long